Ali ljudi često zaboravljaju. Misle ljudi da su bez veze stvoreni. Misle ljudi da ima vremena. Misle ljudi treba vjeru odvoditi za neka pozna vremena u životu. Nije sada vakat vjere. Nije sada vakat vjere namaza, obreda, posta i ostaloga. Sada je vaka dunjaluka i dunjalučki izazova. A ako nađemo vremena za vjeru nekada pred smrt, to će biti nur ala nur. To će biti dobro na dobro. Ova sura pjesnici nam puno toga govori da će svako vrijeme imati svoje probleme. Ili u svakom vremenu će biti ljudi koji će se suprostavljati vjeri, bit će ubijeđeni da su pametni i bit će ubijeđeni da oni mogu da polemišu, da oni mogu da filozofiraju i da oni svakom loncu moraju biti poklopac. Pa u doba poslanika nije bilo fakulteta i nije bilo docenja, doktora i takvih znanja U to doba su najveći mislioci bili upravo pjesnici koji su se igrali sa jezikom. Bili su veliki retoričari i znali su da u stihovima nekoga pohvale pa da bude dugo pohvaljen ili nekoga omrze pa da bude dugo omrznut kod ljudi. Pa kada su došli poslanici sa objavama od Allaha Čerdašanuhu, jer Allah subhanahu wa ta'ala od njegovih svojstava je da govori. Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje objave u kojima je jasan govor i nema zamotavanja. I onda se uglavnom običan svijet postrojava, pogotovo onaj najniži stalež ljudi koji traže izlaz iz svog nezavidnog stanja. Ali uvijek bogataši, uvijek oni na položaju, uvijek oni do čije se riječi drži, ti mislioci, filozofi, oni to moraju da izanaliziraju, oni to moraju da isfilozofiraju, oni moraju da jednostavno pričaju, pričaju, pričaju i na kraju pokušaju naći opravdanje za svoje neodazivanje. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi suru Ašu'ara, pjesnici, pa evo i mi danas u ovome vremenu. Ljudi trče da imaju određene velike diplome i da imaju velike položaje da se do njih nikako uputom ne može doći. Oni se toliko tule, visoko uzdigli da je vjera za stare ljude ono što bi kod nas prije kazali on je tebe čelija ide u džamiju. On je budala ide u džamiju prevodu. A kao nije nije islam za pametna čovjeka, napredna čovjeka koji hoće da bude napredan, nego je to za neki radilu vei, za neke ljude do koji se ne trši, koji ne znaju i nisu u dunjaluku, ni za kamoli, subjekat ili predikat. Tako da takvi ljudi mogu ići u džamiju, a ostali trebaju da potroše svoje vrijeme u nešto drugo. I zato Allah te tabarakevo ta'ala se obraća i ovoj sudi puno preko svojih poslanika upravo tim filozofima, tim pjesnicima koji puno prave stihove ali neće da se Allahu tebarek evo ta'ala često pokore, da znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad svega i da se njegovom govoru moraju povinovati i tako su radili oni koji su bili razumom obdareni. Došao je čovjek poslaniku ali salatu u sram, jedan od vrstnih pjesnika Mekke, koji je usput imao i nekakve metode liječenja Naime, bavio se nekim vidom liječenja svjetrom. Pa se u neki prošla vijest da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je poludio. Pa se odna ovaj čovjek daje u službu. Veli, to je bio čovjek koji se prepoznavao po iskrenosti i po pravednosti i čovjek od emaneta. Ono biva povozi čovjeku te govi, pa možda se i tebi sutra treba pomoći, pa će ti neko pritrčati u pomoć. I vidiš nekada je na putu, stane ti travi tvoj neprijatelj, ali i on putuje često. Sosjeća se sa tvojom gumom, jer i njemu može puknuti guma i više od toga. Mozak mu je pukao dok nije napravo putu. Pa se solidarše sa tebom i pomažete na putu. Tako i ovaj čovjek tražio Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme po Mekki da mu biva pomogne i razriješi ga to gludila. I kad ga je sve rekao je o Muhammede, je li istina kako narod priča o Mekki da se ti poludio? To ne gleda poslanik je izvratu od stran, a on je vrstni pjesnik. I to je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme dobro znao, Gleda ga u oči i kaže Inna alhamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firu wa na'udu billahi min šururi anfusina wa min sejihati a'malina Men jehdi illahu fa huwa almuhtad wa men yudlil fa nan tajda lahu wa nijem mursida Pa kada je čuo pjesnik ove velike riječi Rekao je, bi li mogao to ponoviti još jednom? Pa je ponovio poslanik, ali je strašno stran još dva puta. I odmuda je od sunneta stvar ponadati po tri puta dobro lijepo. Držati se ne para. Inna Allahe u litru i hibbu litra, Allah je nepar i voli nepar. Pa kada je zaslušao ovaj pjesni, kaže, tako mi Allaha. Ti nisi lud, ti si lud i poslan. Tako mi Allaha, ti nisi lud, ti si poslan ludima, ili ludima si poslan. Znači njegova veličina ili njegova moć koju je on posjedovao kao pjesmi, poznavajući dobro aratski jezik, kada je čuo ove riječi ostao je bez teksta. Znači bilo je normalni kao u to doba, koji kada vide da je nešto nadnaravnije od njihovog, onda prihvataju ono što je ispravno, ostavljaju ono što je zabuda. Ali danas imamo ljudi koji slušaju Kur'an i znaju da ga ne razumiju i ne žele da ga razumiju i vide da je to nad naravan govor. Ali pored svega toga, ako ga prihvataju, kažu, to je zavrče. Ili ako ga prihvataju, kaže, pusti nam malo, Abdu Sameda, Dobrita, da se da malo uživamo. Kao da je Kur'an objavljen da uživamo i naslađujemo se tim lijepim dužinama i tim lijepim harpovima. Kao da nije Kur'an objavljen da se po njemu živi. I da ljudi kada slušaju Kur'an, da ih njihova srca dotretere. I da ljudi kada slušaju Kur'an, da visoko Allahu razmišljaju, da se za svoje grije kaju i da pravi putem krenu. Nije cilj Kur'ana da bude knjiga koja se onako zloupotrebljava kao što je to slučaj danas. Pa zbog toga iz Sure Ešo Arav pjesmici možemo puno toga naučiti kako ne bi ini filozofi bili, a svako je filozofko priča i priča mu nejasna. Svako je pivotno ko nakon kala Allahu wa kala Rasul kaže ja, a ja nešto ovdje godu. Svako je pivotno ko ili tjesni koji više priča a manje radi. A svako je pokoran Allahu Đerlešanuhu ko u najmanju ruku izravna govori djela. A bolje da više radimo a manje pričamo. I zato je došla i ona narodna, više rada, manje priče. Tako Allah subhanahu wa ta'ala ide redom, obavještava poslanike šta trebaju raditi sa svojim narodom. I poslanici krenu, kreću na zadatak da urade ono što je vazmita svih ljudi na čelu sa poslanicima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, U 124. do 126. ajeta spominje ono što je nama zanimljivo i interesantno. Spominje takvaluk i pokornost Allahu te barake wa ta'ala pa kaže uzvišeni iz kore lehom aguhum hudun eva te stakun i kad njihov kad hud njihov brat njima reče za neće se Bogo bojazni biti idni lekum rasulun amin ja sam vama zaista povjednik poslanik. Fartakul lahe wa api'un. Zato bojite se Allaha dželnešanuhu i absolutno mu se pokorite. I ovdje vidimo da šest Allaha dželnešanuhu spominje kako su vi zgasnije. Takvaluk i ta'a. Jer mi nekada čovjek može kazati ja sam Bogo bojazan. je kao što čovjek kaže ja imam čisto srce. Ja sam dobar musliman. Mi mu ne trebamo to negirati, kazati, nisi šipio, pogledaj se na. Špigo Kur'ana i sunneta, pa vidi jesi li dobar musliman. Stavi na vagu i slavna. Odi na tehnički pregled i islama, Kur'ana i sunneta, pa da vidiš šta ti sve fali. Možeš li na tehničkom i islama proći? Pa zato često odlažem da šalom spominje prsa kumar wa ubi'un Bojte se Allaha i budite mu apsolutno pokorni. Pa ćemo kazati da čovjeka, ako hoćemo da kažemo da je on Bogo boja za n, onda trebamo vidjeti da li je on pokoran. Da li se pokorava ili slijedi svoje strasti. Ako mu kažemo bojte Allaha, a on ima potrebu da to komentariši, ja to mogu bojaznosti. Selefi se odmah kaže Allahu neđalni minel mustahin. Gospodaru daj da budemo s Bogu A bilo oni koji to nisu ni govorili. Nisu mogli govoriti. Odmah su reagovali. Na njima se primijetilo se nešto dešava. Znači oni su shvatali nešto nije u redu. Nešto sam zgriješio. Neka mrljina na mom putu postoji dok nije čovjek morao kazati boj se Allaha. Jer mi vidimo da Allah Želešanu kada god kaže u Kur'anu boj se Allaha nešto, nešto se sakim naređuje pa se stavlja akcenat ili se nešto zabranjuje pa se upozorava i stavlja se ponovo akcenat koliko je to bitno. I zato ako hoćemo za nekoga da kažemo da je bogobojazan, gledajmo da li je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku ali sratu od sran. Shodno koliko je pokoran Allahu njegovom poslaniku, toliko za njega možemo ujedno i kazati da je Bogo bojazan. U suri Šuhara se navode, draga moja, zašto ti veliki narodi, narod Hudov, narod Salihov, narod Luto, narod Šuajbo, to su narodi bili. Dovoljno bi bilo da dođe i desetak na šumu i da ne može više niko stati. Ogromni ljudi bili visinom, ogromni ljudi bili snagom, ogromni ljudi bili vještinom, ali njima se Allah obraća zato što je Allah najveći, što je Allah najjači, što Allahu ništa niko nije sličan. Lejte ke misli šeji, wa huwa samijun basir. I ništa mu nije slično. Wa huwa samijun basir. A on sve čuje i sve vidi subhanahu wa ta'ala. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer ti veliki i ogromni naroda pa im kaže وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ I kaže vi, podišete, pravite velike kuće, velike tržave kao da ćete u njima vječno, vječno živjeti. Evo vidimo, upravo je to danas. Tako mi Allaha ljudi pravije kuće, a nemaju za takvim dimenzijama nikakve potrebe. One naše tradinovske kuće, Kada ih pogledamo, odmah se mi postavimo svi po jedno pitanje. Je li moguće da je ovdje čitava ta moja čelja živjela? Gdje su mogli svi stati? I odmah kažeš, ovdje se je trebalo proširivati. Kako su ti ljudi takav rahatnuk imali, a tako skuće prostor? A danas su kuće u kojima možeš i pameniju i kamion i avion parkirati. I opet je zadovoljstvo. I opet ljudi ne kažu, e sad sam stavio krov Dunjaluku. I više nema sa Dunjalukom. Nikakve vete, od sad se pokoj, to se čijem. Samo Ahirat, ima li takvi ljudi? Nego mu je omašti da se prate tretovi. Da ne bi slučajno na njegovoj toj Dunjalučkoj kući. Hvala nešto što ima Dunjalučki tren. Da ne bi bila ostao i bio ostao za drugima, nego mora prati trendove. Ojda pa paštom, pa paštom, džetarin, a kada kažnjavate, kažnjavate kao stirnici, srtakullah wa abijun, a kada kažnjavate, kažnjavate kao stirnici, svi narodi i svi ljudi koji budu puno volili dunjaluk i koji budu gladni za dunjalukom, Oni su veliki silnici. Vidjeli ste čovjeka koji radi na zapadu. Nisu svi takvi, ali većina je takvi. Pa čak i oni godani svi golubojima. Neće ljudi da budu pravedni. Dovede radnika da mu radi za 20 maraka. I gleda da mu zadnju kap iznega istijedi. I mora mu to na neki način prigovoriti. hoće da mu uradi sve ono što ne može čim za jedan dan uraditi. A on kada pogađa poslove na zakladu zbogite lijepo, prvo što je, prvo gleda stavnica, njegova stavnica je veća od neraste prosječnog radnika ovdje kod nas. To je to kada čovjek svaki dunjavu kao parku. Pa smiluj se tom čovjeku. Hajde mora biti koliko je godin. Ali pokažete da ti nisi škrt, da nisi kao Karun i kao Fir'aun i Haman, koji su bili veliki sirnici na zemlji i veliki škrtci. A njihov učitelj je bio šeitan, a šeitan čovjeka nagovara da bude škrt i plaši ljude neimaštinom. Pa zbog toga ti narodi kada su kašnjavali, oni su u tim kaznama bili žestoki, nisu nimalo sami imali, pa im Allah Đalešanu, a ovo se sve radi o hudovom narodu, govori, bojte se Allah Đalešanu i budite mu pokorni. A onda nakon toga kaže, vrstakun ne bi emrtakun bima tahmelun i bojte se onoga kojima, kojima je dao ono što, što vi imate. A šta im je dao? Ono što oni vide dao im stoku. Puno narod je bio poznat, puno je imao. Imao puno djece. Vidite te blagodati koje vam je Allah Čelešanu dao. To pa budite bogobojasni. I budite Allahu subhanahu wa ta'ala budite Allahu subhanahu wa ta'ala pokojni. Idemo do Saliha. To pleneri tog poslanika. A Salih je dobar. Dobar i za sebe i za drugi. Tako je Sarih i pokazao. Današnji Sarih i često nisu dobri za sebe. On je Sarih, ina mu je Sarih, ali i slaha ni kod njega, ni njegove čeljade ne vidiš. Ni u njegovom komšiluku. U najmanju ruku bi takav čovjek trebao sebi trediti pide. Jer ne oponaša to ime koje ima, a svatko ima ime i treba ga opravdati. Pa ko je Hamza ne smije da bude kukavica? Ko je Abdullah ne smije da bude mušnik? Ko Muhammed ne smije u kafanu? I odmah je naš narod govorio, nemoj mu naziti Muhammed otiće u kafanu. Sramota je da Muhammed ide u kafanu. Kome ime Jahja, treba da bude stidan. Kome ime Osman, treba da bude da reživi stidan. I svako treba svoje ime da opravda. Jer imena mora ima svoje značenje. Ako nemaju značenje, onda je to jako ništa. I zato je poslanik kada je stranak u stran, imena koja imaju ružno značenje mijenjao i dao ljudima i dao ljudima lijepa imena. Kada da sam udur u ženin i Samud je narod, narod se zvao Samud, ugonio u nas poslanike. I kare lehom akuhu salihun, ala se tebun, kada je njihov brat Salih reče, da se vi Allaha subhanahu wa ta'ala nećete bojati. Znači, običaj je ljudi, kada se pojavi istina, da oni imaju jedan globalni stav, to nije u redu. Šta je dokaz da to nije u redu što neko radi, oni malo šute pa kažu, sigurno nisu pravi. Pa je to dokaz sigurno. Ili moraš imati razumski, a sigurno, to je dokaz proti tebe. Onda si budala. Jer ti si znači dokaz vidio da je sigurno, a to je razna riječ. Moraš donijeti dokaze na klije, o aklije, dokaze iz Kur'ana i Sunneta i razumske dokaze nakon toga. Pa onda nakon toga svega kazati Sigurno kad vam kažem da je to jefin, neko nije u pravu, nek ide u pravu, a neko je u pravu i neko ide i neko ide pravi pute. Nakon toga, Salih Ali Sratu Osram, danima i dalje se nagaža, poziva i uvječuje i sve dok nije došao do 149. i 150. ajeta, ovo je bio 141. 142. skoro gore, pa im kaže Salih Ali Salatu Oselam, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Fastaku Allahe wa ati'un. Kaže i vi u brzima klešete jako sretne i, i stabilne kuće. Wa tehitune min al džibali ujuta. Ja sam imao priliku da, kako navode historičari, a to nije sto posto potvrđeno, ali se može uzeti kao igre, da sam vidio te istresane kuće u jednom gradu i ordanu koji se zove Petra. I zaista, i da ne bude to to, ova sada tehnika ostaje bez teksta kada vidi te kuće u takvim velikim stjenama. Odignute, nema lako prilaza njima, doveli su i vodu i obezbedili sebi živote u tako velikim vjerama. I to Kur'an potvrđuje od teh i tune minar živali u juta. I vi u tim stjenama klešete veoma stresne kuće. Srde kumlaru ati'un, pa opet se bojite Allaha čardešanuhu i budite mu pokloni, to jeste budite mu poslušni. Zato sura šuhara ima za cilj da ljudima i činima dok jame da objašnjava koliko ste god ti ponio, koliko god para ono čeniku imao, koliko god žena i djece imao, koliko god položaje ugleda imao, ti si Ebu ništa bez takvaluka, a Ebu si svašta ako imaš takvalu, zato budi bogobojazan, a da bi bio bogobojazan, stavit ćemo se na vagu Kur'ana i Sunneta, pa ćeš ti sam sebi onda dati ocenu koliko si bojazan, Allahume ja'alna min al-muttaqin, aqulu qawli hada wa astaghfir li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد إذا analiziramo suru Šuara i uz Allahovu pomoć ćemo je i završiti ove hudbe, a onda ćemo se družiti sa surom Neml, Mravi, od Mrava se može puno naučiti. Između ostalo da je to umet koji ne voli da se laže i analizirali su da Mrav, kada primijeti da drugi Mrav tri put slaži, odmah ga ubi. Takav je kodek ponašanja kod rava. Ako ljudi, ljudi jasno, glasno, na sva usta lažu, i opet mu se na kraju kaže, on je umjetnik. On je umjetnik, kaže, pogledaj ga kako je umjetnik. Idemo do lupa, tog čestitog poslanika, koji ima problema sa pederskim narodom, narodom koji hoće da izađe iz svoje prirode, I evo se kijame sve više bedera, to je dokaz da će ponovo kada strobala laža na šanu doći. To jeste kazna na one koji to budu zagovarali i koji budu se u tom pravcu opredeljivali. Lutan je se vratno stran, ide svome narodu, ali oni kao običajno, kao i svi drugi narodi, prvenstveno pokušaju u naš poslanike utjerati. Kjer se bez ovom lupin ili muslimin i narod lutom hoće luta u laž utjerati. I kale lehom akuhun, akuhun lukun, hela tetakun, kada im njihov brat lut reče, zar se vi nećete Allaha želešanuhu bojati? Nije znači žaba govorio bojte se ljudi Allaha želešanuhu. I ovo je jedan vid sige ili znači stila, kada vidiš da neko nešto radi, bez obzira razumio on tu riječ ili ne razumio. Reci mu boj se Allaha. Boj se koga, bolje kazat boj se Allaha. Jer si tada nagražen, spomenuo si Allahovo ime, a ime Allah nema niko drugi sam Allah subhanahu wa ta'ala. To će djelovati na ljude. Kad sad? Ako ljudi ne budu prihvatili to što ti kazao, u najmanju ruku će shvatiti da si ti nešto negirao, da si se zbog nečega iznervirao, da si zbog, zbog nečega ljubomoran, u najmanju ruku će se raspitirati. A šta si to kazao? Šta ti s tim hoćeš kazati? Pa je to onda uvertira da im objasniš u kakvom su oni trljavo poslu. I nakon toga lutali se razu od strana i svi ostali poslanici kada ste izgovorili riječ takvalu, kao od vas su rekli, inni rekom rasulom, enin. Ja sam vama pouzdani poslani. Znači, nemojte sumnjati ono što vam govori i ono o čemu vas pozivam, da je to samo dobro za vas. I nemojte ona u startu biti od naroda koji poslanike u vaš ugoni. Jer je to poznata nakon toga osobina židova da su jedne poslanike ubijali a drugi je kuraž gonili. I vidite i ovih dana, ne može se mirovati javno neki crpenjaci, javno neki popovi, pratri i crpeni ljudi. Jo, opet bud, znači nas postiču, postiču ljude da pale Kur'an, da crtaju poslanika, ali se razu ostalaš. Znaju da to toliko izazbiva Sve smo kod muslimana. I to je Kur'an opisao da će oni uraditi. Da vrže istija iz njihovih usta. Da ono što je u njihovim prstima da još gore, da od vrhu, da jednom vrhu je prsti u svoji. Luka ih popada. Jer oni vide da u njihovim narodima svakodnevno ljudi Čim dođu do islamske knjige, gledaju da je kupe. Da dođu do Korana, sve se više Koran otvara i sve se više Kur'an analizira, sve se više vira poslanika ali se razumno sram proučava i ljudi pokušavaju da vide otkud tolika radnost talibanima da se suprostave sa čitavim svijetom i muslimanima koji su bila po strani i sa nevjericima koji nemaju više nikakvu rukavica i nakon 9 godina i sami amerikanci kažu mi ne znamo šta je rješenje. Za to nije za analizu. Vjernik samo tu vidi pomoć Allaha Đerlešanu. A nevjernik se mi postavi milion pitanja. Jer on ide sve čistom matematikom i vidi da matematika nije dala svoje rezultate. I onda se mnogi ili u helače, nije više problem ganjati Amerikanca po Afganistanu. On kad dođe u svoj prvi u Ameriku, sam se ubije tamo. Jer ga Allah će lešanu mu prati. Ona je zubom koga je on počinio. On je zubom mrati ome kajane, on će biti zubom i na sudnjeme danu. A taj provid na života na ome svijetu neće vidjeti njega grize savjest. On ne može da spava. Vidio si kad ti nešto ne ide u, u tvom životu. Kada se sreći preokupiraš, gledaš u sahat i kažeš, je moguće da je noć ovoliko duga? Jedva čeka, jedva čeka da svane. A kad ti je sve potaman, kratka ti noć. Kažeš, tako prije prođe. Je moguće da je tako brzo svanovo? I tako se redaju poslanici do poslanika. Kao što kaže Allah tabareke wa ta'ala, kezdebat ashabul ejke bil muslimin. I narod ejke isto tako uvaž, pogodio poslanike. I kada lehom šu'aibun ala tattakun, kada im je šu'aib ali salatu wa salam rekao, sad se nećete Allaha žele šanuhu bojati. Inni lekum rasulun amin, ja sam vama pouzdan poslanik. فَتَّكُ اللَّهَ وَعَطِيعُونَ Zato se Allaha Čalešanu bojte i budite Allahu Tebareke wa ta'ala pokorni. وَتَّكُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ مُسْتَحَرِينَ Bojte se onoga koji je stvorio vas i narode prije vas. Posjećaj Šuajba i salatu wa salam da oni nisu bez veze stvoreni, da oni nisu bez jasnog cilja stvoreni, bili su narodi prije nas i bit će narodi posle nas, ali najbolje zna šta je sa njima bilo. I umjesto da ljudi kažu, stvarno si nas početio na razmišljanje i ti si zaista nama dobro na savjetnik i ti nama želiš dobro, Allah da ti dadne svako dobro, šta oni na kraju konstatuju? Pa ovo imena rentaniramo sa Harim. Kaže mi, zaista vidimo da si ti osvijen. Jer čovjek kada je začeo obsiren, on ne nepovjetano priča, on ima čudne osjećanja, on ima čudne zaključke, on jednostavno nije čovjek koji može da bude koristan puno zajednici. On je sebe sam sebi. Pa oni hoće tako da poslanika stave u takvu skupinu i da mu pridiju takav jedan epitet. A vi znate da je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame kada mu nisu mogli priznati poslanstvo Mekki, između sedam imena su rekli da je on opsihren, to jeste da je on znači da ima magiju i da ne zna šta radi i da ne zna šta govori. Ovo su bili poučni ajeti u kojima se spominje takvalu u suje šuara pjesnici, pa molimo Allah subhanahu wa ta'ala da mi ne budemo pjesnici u ovakvom ruhu kako su opisani u surišu Arab, da mi budemo pjesnici koji ćemo kao onaj pjesnik kada čujemo govor poslanika ali sratu od sram, naći se u tom govoru i kazati da je on poslanik od Allaha te bareke od Arab, koji vama i ani se guhani hava, ne govori po svom nahoćenju, i po svojim strastima, nego po objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala.